Al-Hijra, Mesail we Ahkam, Hijret we şoňa degişli meseleler we hökümler diýen kitabyndan başlaýar. Şeýh Hafizahullah näme diýip başlapdyr kitabyny, Wa ba'du, fe innel muslime fi hayatihi'd-dunya razylygyny tapyp bilmeýän bolsa, Allatagalanyň razy bolýan amallaryny edip bilmeýän bolsa, Fela budda en ýenhaze diýýär. Hökmany suratda onda ol adam başarsa içi-daşy bilen, başarmasa-danym, Içi bilen, näme, Allanyň razy boljak tarapyna geçmeli bolýar. Nähilek içi-daşy bilen diýersen, bir adam din tutubilmeýän ýerinden din tutubilýän ýurduna hijret edip başarýan bolsa, hökmany suratda ol adam hijret etmeli bolýar. Emma bul adam hijret etmeklikden gadagan edildi. Mysal üçin, tussagda ýatydy. Mysal üçin, pasport berlenak. Mysal üçin, Ýoluny tapana, puly ýok, gurby ýok, ýagdaýy ýok, indi bul adam näme? Içi bilen hijret etmeli bolýar. Şo edilýän günäleri ýigrenmeli bolýar. Müşrikleri, käfirleri ýigrenmeli bolýar. Ýüzi bilen ýüzlerine ýylgyryp baksa-da, içi olara gargyş etmeli bolýar. Käfirlere onuň kalbynda söýgi-mähebbet bolmaly däl. Şonuň üçin her bir adam we hassatanam şu zamanda hak bilen batylyň garyşan zamanasynda. Öňler yslam ähline diňe käfirler duşmançylyk etýän bolsa şu döwürde musulmanlaram kapyrlaň tarapyna geçip Rabbym Alla diýýän adamlaryň garşysyna uruş edip duran wagtlarynda näme hökmany suratda biz Allanyň isleýşi ýalak ybadat edip bolýan ýerlere geçmeli bolýas we nirede Allaň isleýşi ýaly ybadat edilýän jemagatlar bar bolsa biz şolara goşulyp şolaň garasyny köpeltmeli bolýas. Felýeltemisil buk'ate minel arz elleti tetehakkaku fiha alel weçhil ekmal. Şonuň üçin gözlesin diýýär. Ýeriň ýüzünden islendik bir künjegem bolsa şonda şul maksadyny ýerine ýetirip biler ýalap. Düşündiňmi? Ýer ýurt saýlamasyn diýýär. Ýeriň haýsy künjeginde Allanyň isleýşi ýalak ýaşap biljek bolsaň, sen şotak hökmany suratda hijret edip göçüp gitmeli bolýaň. Näme maksatlar bilen? Selamatul ibadeti we'd-din, seniň näme ybadatyň dürs we diniň näme gaýym bolar ýalak. Emma käfiriň, müşrikleň, ateistleň, kommunistleň arasynda gezip ýören adam hiç haçanam näme doly dürs şeklinde, kämil şeklinde ybadat hem edip bilmeýär we dininem tutup bilmeýär. Al-ardu lezi ýestatiýu en ýuzhira fiha dine. Nirä göçmeli? Nirä göçeňde sen şo taýda diniňi äşgär edip bilýän bolsaň. Düşündiňmi? Nirä baraňda diniňi äşgär tutubiljek bolsaň, sen şo tak geçmeli. Bizde plan ýer diýlen zat ýok. Kuranda, hadysda plan ýurda göçüň diýlen zat ýok. Düşündiňmi? Hatda ýeriň ýüzünde Allahu Allatagala iň söýgüli ýerem bolanda, söýgüli ýer ýerem bolsa, Diniňi tutubilmeseň şo taýdan hijret etmeli bolýaň. Düşündiňmi? Şo käbir adamlara hijret etmeli diýýän welin näme watanyndan aýrylyşyp bilenok. Düşündiňmi? Şoňa biz nämäni mysal berýäs? Mekgäni mysal berýäs. Ýeriň ýüzünde Allah Tagalaň ýanynda iň söýgüli ýer nire? Mekge. We Muhammet sallallahu aleýhi we sellem üçin hem iň söýgüli ýer nire? Mekge. Şonda-da, näme, pygamberimiz Alla üçin Mekgäni, näme, taşlap, Medinä geçdi. Görýäňmi? Alla üçin Mekgeden Habaşa sahabalaryna hijret etmeklige, näme, ursgat berdi.